Gure gomita goizuntan eh, egan bezala dugu eh, Marie-France edo Mamia Ger, lan egiten duena reanimazio eh, zerbitzutan bai honan, egunon zuri lehenik? Bai, egunon deneri, behaz? Hala, behaz, bon, lehenik zure kaso pertsunala, behar da, bat demora zerbitzu hortan aizirela? Bai, beh, ni zerbitzu uh, hortan, beh, aspalditik, uh, reanimazio zerbitzu hortan niz, badu goi urte baino gehiago, uste dut, eh, hainitz uh, urte hortan nizala, uh, eh, ba, ba, behaz, aspalditik eh, untsa zautzen, uh, eta orain behaz, oai arte, behaz, hama bost horre bat ditugu reanimazion zerbitzu hortan, eta behaz denak kasu lahian diren uh, jendeak tratatzen ditugu. errango du gehienak beraz uh, eta vantilea egiten demezela, beraz masinarekin hatxartzen dutela, gehi uh, eh, bat dituztela, uh, eh, bo, hain uh, eh, ahunk keizki dien uh, diendea ditugula, eta, bora, istripuak, uh, bo, hain mota gauza bat dugula, baina gehienetan alainen lahiak, bora, biziki lahiak. Bai. Hala. Hala, eta bez e, zuen aldetik, e, nola antoratuak ziste, eta behar zuk aspaldiuntan ari baitzira, e, zer revoluzione edo ikusi duzu, zure astapenitik oraiat? Bai. Alors, <laughs> hainitz euh, evoluzionea jaite duzun eh, bon, astapenetik hori gutiago zen denboran, hasteko, dila hori urte. Uh, uste dut eh, nik ezagutu duten hamabi hori uh, anreanimazioan astapenetan. Uh, bon, gehitu dena giazkiz da teknika, nik atxmeten dut uh, izigarriko teknika badugula, biziki mail uh, handikoa edo honekoa, zen bai hasteko, uh, eh, reanimazioak intut paiserat eta formakuntzetan eta ibiltzen daigira batzutan, uh, eh, oartzen ez, uh, bai honan, materiala biziki hona dugula, teknikan mm, bo, biziki hona girela, iduri. E, zer, ala, hoi gehitu da, hoi urtez urte, beti uh, izan da uh, teknika gehiago, teknika mm. gehiago, biziki hoi izan ditu da anitz uh, masineria gehiago. Mm, ados. Zer galdu dugun, hatik, ba. urte horietan, uh, hoi, uh, behaz, gehitu dira ere oherak, oai hamabostetan bai gira, bon, behaz, aktivitatea beti gehitu da, hori beti gora. Zer galdu dugun ene hostuko, eh, pixka bat, uh, jendetasuna edo uh, limanite den bezala, jenden ahemanak, uh, goxotasun hoi, wala, beti uste, iduritzen zait gerotagio, jesan, lanean, egin eta egin eta egin behar dela eta denboran iduritzen zait eh, lasaiago ginela edo goxuan go ginela azteko. Bueno. Hoi, espiritu hoi hain itzaldatu da. Mhm. ba. Ara, eta langilerianen alditik? Ara, langilerianen alditik, bon, eh, izan da, bet, normatua dira, eh, angen hartziko lanean, normatua dira, ber, onbeste erientzat, bertuzu onbeste erizain, eta onbeste laguntzaile erizain. Beraz, bon, hoi pixka bat normatua dira salbu, eh, bon, gerla bat ere mandugu dila urtea justu, orain, uh, zeren eta nahi zauzkuten beraz postuak kendu, eta kendu dituzte. Eta nik hasteko lehen aldikoz eh, ne, laneko bizian egin dut behaz greba, e, egin dugu bizpailu hilabete greba, bai. e, postuen atxikitzeko. Zeren eta eiek uh, karkulak egiten tuzte antroprija bat bezala ere enen, eh, oartzen dira, ohe guziak ez direla beti beteak. Eiek nahi luzkete, hama bostoheak, beti beteak, eta horren arabera, alainen, e, heek beteak konten dira. E, dirua da hoien zat. Hmm. Eta guk urtean zea, e, hamar eta izortzietan, edo eguneta eta bost ehunetan ez ziren denak beteak. Hortako nahi zuzten, horren arabera, jendeak kendu e, hortan gerlana izan gira e, bon, eta zeman eh, du gerlak? Postu bat galdu dugu, ala ere, eh, erizain eh, postu bat, oui. Bai. me, e, bon, e, zaila izan da guretzat e, bohokatzea, baina, bon, hala ere, ez gira kinka txarrian lanetan edo e, manera txarrian ez gira sobera ari. Baina, e, Piskata fritondu gana ere. Enkaz, justu-justu girako. Eta... Bailetik, eh, mm. normetaik ez dira uh, azpian, baina ez gira bat ere genian, eh? Ba, Normet justu, kua. Eta hilabete esaren alditik, soldaten alditik, nola ziste? Alor, soldatak, eh, bon, hori gire, normatua dira uh, uh, nazionalki, zelen da uh, publikoan gira, eta beraz, uh, ahantzatzen zira zure uh, urte arau, ahantzatzen zira. Bon, nik uh, nede burua, atxemaiten dut, ez dut erraiten nahal gaizki pagatua girela. Nik ez dut eh, uste eh, gaizki pagatua girela, diruak ez dut dena egiten, nik nahiago nuke uh, eh, estimu gehiago kaitean nahiago dut, zer enta diru gehiago baino. Nik uste dut uh, ene lana ongi pagatua dela, ni untxabizien aizela ene sariari esker, uh, bainan eguneroko estimoa hori nahi nuke ukan dezaun beti gure lankidetaik eta gure medikoetaik eta gure uh, eh, nahosi handioetaik. Voilà. Mm. Hori eh, nahi nuke kasik gehiago nik, eh, nik lan, lan balintzak gehiago uh, nahi dut hobeak zeren ta ez, ez bada xaria hobea. Voilà. Hori ene, ene pondua, eh? <laughs> Bai, bai, hori, zure ikus Eta bai. lan horrenak horrekatuak eh, eh, dira, e, behaz, bai. postu bat galdu baituzi zi, egan duzu bai. dira, ala, pizu, eta Bon, aski pizuak, zer enta guk lan egiten dugu hama bi horren ez, beraz, e, goizeko sortzion taik eta atseko sortzionak arte, eta hori bi egun lan, bi egun pausu. Bon, urtean zehar uh, on, aski ongi basten da, baina egia da egunak berak hamabi horrenez uh, eh, atxari buruz uh, fizikoki ala ere zaila dela. Mm-hmm. Me, gero bat dituzu pausko egunak hala ere eta pentsatzen dut behar direla pausuko horiek, egun horiek ongi baliatu, berriz hamabi eta lan egiteko. Voilà. Ni ez nit sobera plenituko eh, ere uh, tenoretaz, uh, uste baitut ere badugula pausatzeko egun batzu, uh, behar den neurikoak, eta denak dilera ahatik ongi baliatu. Eh? Gero eta gehiago galdeiten du laneko denborak behar duzu, egun eta egun behar duzu beti uh, forman. Mm -hmm. denen behar badugu. <laughs> Denen behar, eta ara, bai, eh, giren, eh, sartu giren egoera berezi hortan, eh, behaz, bai. krisia hori, nola bizi duzue, realitate hori, zuek, reanimazio bai. zentrotan, nola zertan sistema joran? hori, biziki uh, memento berezia, eh, bizi duguna denek, biztanda, behinan, uh, partikularzi, ala inen, e hori uh, e, biziki zaila izan zauku, Beaz, martxoain azken hastian hasi da afera, guretzat. E, hor, uh, zaila, biziki zaila, hidu hastez, uh, e, pixkat, uh, lanpetuak zeren ta, aldaketak izan dira guretzat, gehitu dituzte beste bost horre arrenimazion, beaz. Guk ahalak, hama hostetaik, pastu ditugu hogo hierat. Eta horren dako, behar ziren, masinak gehitu, gambara gehitu, horreak gehitu, Ukan dugu aste bat, me, betia eginen eh, materiala xika, beste zerbitzueten materialak uh, ukan dugu aste bat, be, hoien antolatzeko uh, biziki pikua, bai. baina uh, bitxizena zen uh, trkaxika, egun guziz aldaketa bat baginuela. Lehen ikasik gira, bi hoge gehitu, bohan ongi. Uh, bi amunean bertzen beste lau hoge gehitu, are, berriz hasi beti gola izan da informazioa egun guzti zeldu zaukun eh, gure nausitai. Mhm. Eta beti zerbait gehitzen zen, gehitzen zen, gehitzen zen. Hori pizua txeman dut astekonik, uh, eh, beti zerbait aldaketan, antalaketan uh, bai gure lokaletan, eta bai materiala mailan, eta gero gehitu dena problema da eriak hasi direla sartzen. Eta eriak aski fite sartu dira, egun guziz baginituen sartzen zirenak bai. gaizki, beraz. Eta horrek galdeiten zuen zer nahi eh, eskulan eh, eta erizain lan. Mm. Eta horretan eh, berriz izan gira, ez gu eh, erizainak, baina ukan ditugu laguntzak beste zerbitzu batzu hetsi dira, hango jendeak jautsi dira gure eganak, eta guk gure lanetik gain behar gintin formatu Eh, formakuntza Bizpa bizpairu egunez are gurekin lan egiteko. Ah, bai, gain formakuntza gainetik egin behar, beste? Bai, formakuntza hori berginin ekarri jende eri ba, lagun horiek. Bai. Nahi baginin guk laguntza uh, rogoi eri COVID-entzat uh, lan egiteko. Bai. Eta ukan ditugu rogoi uh, ore COVID, bai. beteak, Beaz, bai, bai honan izan dira jogoi eri uh, COVID, uh, lahiak eta gaizki, eta horren nako behartzen zer nahi jende. Bazen jende batzu, akigarri zen ere jende piana izan gira lanian maskekin egun osoan alainen, e, hori bizikipitu izan da, e, hainiz lan, hainiz jende, e, voilà. Me, hala ere, antolatu gira, e, prest izan gira beti e, piskata aitzinetik, e, ez dugu kan Parisen edo jantez gunean ukan dutena, heiek ukan dutena seujaz ere, da uh, oheak, rogoi ohe prest, baina oita amak jende e, bortaitzinen. Ta horrek ito ditu, hango jende. Hmm. Baina guk ez dugu hori bizi ukan. Ukan dugu xantza, rogoi ohe prest izanak, eta egun horoz, bi jende, bi jende, eta baina ez dugu gehiago koik ukan. Hmm. Hemen gaindiko jendiak uh, ziren? Bai. Bai, bai behaz hemengo jendiak amalau, eta ez, e, ez da antzi behar, ukan ditugula gran testugune ortaik, uh, e, sei uh, eri, mm. etorri direnak uh, treinez, bordalerat, eta bordaletik etorri direnak uh, zanu kamionez uh, gure genat. Uh, voilà. Ebe, sei horiek ere, behaz, etorri dira, lahiak, be, bon, voilà. Mhm. Untxapastu da, ala ere, etorri diren mementuan oino baginuen uh, leku, uh, hogoiak etziren bat ere beteak, uh, uste dut baginituen sei mementu hartan hemengoak, gehitu dituzte beraz beste sei grantez, eta gero gerozik ere egin dugu beste uh, eh, sartze batzu. Eta... eta egun, egun beraz baditugu gelditzen zauzku, lahi horietai denetai, hogoi horietai beraz gelditzen zauzku, hiru, wala. Iru gelitzen dira. Eh, bai, iru. Eta gehienak nun ez diren denak, eh, errendan datazu, salbatu alizan dituzie? Bai, alor, eh, kasik, gaiten alda beraz, denak atera direla ongi, salbu bi, zendu dizazkunak, bi horiek zendu dira ere adin handia baitzuten, errango du latonoi urtuki goiti, zutela, eta egia da eritasun horrek uh, adin, eh, za, afen, adin eh, ahantzatu, adin horiek uh, ezin dituzte la jasainko. E, la, egia da adinak ez du laguntzen uh, eritasun horotan, baina hortan ere ez. Mm. Bez, beste guziak uh, ongi atera dira. Hala. Eta, bon, plazer handi, handi bat, egia eskitzen ditu dugu, uh, lehena ateratu zaukulaik ongi ba, da hain dira gaizki egoiten eta hain dira kinke txarrian nahi bauzu. Yeah. Boa, lehena atatzen dela ik deplazera. Bara, yeah, non zen Horrek onin dauku bizik. Ah, Ego da. Errazo gure bai. elgerizketa bururatzera doa, eh, azken bai. galdera bat eh, berbera, zuri, Marri Franz edo, eh, guai eh, gobernuak deskonfinamenduaz edo etxetik egoitea Eh, egoitetik goitetik ateratzia dituen deliberuetaz, bai. eh, zer pentsatzen duzu, erizain gisa? Bon. Uh, eh, erizain gisa, gisa, pentsatzen dut berdera atera. Hori, segur nahi, ez dut uste, barnean egoiteak eta daus egin du, fin. Me, pentsatzen dut behar dugula, kasumenez atera, Eta untxa ulertzen badugu nola martxan den egitasuna, pasatzen da, ez kotxua pasatzen dautzu uh, edo eskuekin. Eh, norbaitek ez eh, egiten du, kotxua, ba, pausatzen du bere mikrobua, fain, COVID basten du e, zerbaiten geinean, zu kunkitzen duzu zure eskuekin, eta gola biltzen alduzu. Bez nik uste dut, maskak emaiten baditugu jende pian, jende urbiltzi dela, emaiten baduzu maska, erraiten duten bezala. Eta zut uste, eta eskuak garbitzen baditugu, kasumanez, inahala usu, Bon, ikus, izain da, kotxuea eta izain dira kasuak, hoi segurniz, bai, biztan da, eh, bilduk batzuek uh, atximanen dugula, eta uste dut behar dugula horrekin uh, prest. Baina ez bat zira deskonfinatzen ere, ez zira eritasunari, ez zira rubiltzen, eta bez ez duzu, uh, ez duzu uh, ahantzatzen, ez zira ahantzatzen, etxen egonez, ez zira ahantzatuko. Behar dugu, uh, hori hartu behar da, nostuko, hala ere. Mhm. Eta pentsatzen dut, uh, eh, ahun gaizki direnak edo uh, asma edo eritasunek dituztenak behar dutela bizikik asuin, ateratzeko memento hortan. Baina beste guziek uste dut uh, aski askar direla edo xagarrian direnek asteko aski untsa izan direla hortaik or, uh, ateratzeko edo atxe badugu edo ukaiten badugu ere ongi ateratzen. Hala. Ebe, eraso, itza... Gero bitxikeriak dut ez dela sobera denak logikoak. Nik ez dut grinaik ostatu bat idek dez, norbeitek ostatu bat idek zen balo, balu, piskat urrun mahiak bat bestetik, eta wala, nik ez dut eh, hortan irrisko handik atxemaiten, wala, gauza batzu ahont ilogikoak maiten ditut behinan, bon. nik uste dut hala ere behar dugula, zera. Eta, oi, eh, behar dugula entxeatu atera, behar ba galduko dutugula eta erituko direla, behin pentsatzen dut behar dugula hasi, bai, behar dugula egin. Ados, behaz, eh, hitz eh, horiekin eh, utziko dugu, bai. eh, gure sola saldia, bai. uh, marikantz edo mamia bai. eta milesker bai. haundi bai. uh, bat, bon. hain interesgarri horiek agerik. Bo, desetaz, ikusarte.